Nilqakom għad disa programm fis-sensiela ta' Noti Memorabli flimkien miegħi Tony Sant. F'din is-sensiela nesploraw aspetti storiografiċi tal-mużika f'Malta. F'kull edizzjoni ta' din is-sensiela ta' programmi qed nagħtu ħarsa lejn dokumenti partikolari biex naraw ftit xem li nistaw niftakru minn li moddi tal-mużika f'Malta u kemm minn dan illi nistaw niftakru nistaw faċilment insibu kuntesti għalih biex tassew nistaw najdu li għanna noti memorabli. Fost id-dokumenti storjografiċi li jeżistu fl-Università ta' Malta hemm ħafna recordings tal-programmi ta' Campus FM. Diġà ltqajna maħud minnhom bħala noti memorabbli f'din is-sensiela. L-ewwel spunt li se nieħdu llum ġej fil-fatt minn waħda minn diversi sensiliet li produċa u preżenta matul is-snin eh, xandar veteran Charles Xwiereb. Waħda minn dawn is-siltiet kien jisimha l-isbaħ li moddi. L-isem kważi mistoqsija propjament, fis-sens li l-iskop hawnhekk huwa ċar li huwa provokazzjoni biex naraw jekk dak li ġie qabel u x'dejjem aħjar minn dak li hawn bħalissa jew li għadu ġej. Wieħed mill-bosta mistiedna ta' Charles Schwireb din is-sensiela kien Ruben Zara, Biex nibdew inqalbu fin-noti memorabbli tal-lum, se nisimgħu silta minn din l-intervista li oriġinarjament ixxandret fuq Campus FM fl-2008. Hawnhekk forsi tajjeb illi nikkonċentraw fuq il-mużika folk eh, bħala identità jew bħala ġeneru fejn fl-imoddi sa żmien il-gwerra qabel il-gwerra l-istrumenti tradizzjonali Maltin kienu għadhom parti mill-isfond rurali Malti. Jiena kbirt fi żmien twelitt fil-1972 sewwa, imma l-ġenerazzjoni tiegħi u anki ta' qabli u ta' warajja ma kenniex esperjenza diretta ta' dawn l-istrumenti bħala xi ħaġa ħajja. Kienu sparixxew mix-xena kważi. Eżattament. Għax inti qed tirreferi għal tambur, għal flejguta. Eżattament. Qed nirreferu għal xi ħames strumenti pratikament. Tar-raħala biex ngħidulhom hekk. Li kienu eżattament kienu parti mid-dinja tal-bidwi, tar-raħala, jiġifieri mhux l-aristokrazija Maltija jew il-bliet, avolja kienu jindaqqu fil-bliet imma ħafna drabi bosta drabi minn raħħala, sewwa, li kienu dawn idoqqu fit-triq għal xi munita. Imma kont tarhom. Imma kienu parti, eżatt. Jekk tivvjaġġa minn raħal għal ieħor hawn Malta jew tiġi l-Milied jew tiġu l-festi, ekku, qisu xi ftit jew iżda l-istrument kien preżenti, ekku, u tant sparixxa wara l-gwerra. Eżatt, tant hu hekk illi diversi pitturi tas-seklu 19 u anki dokumenti, travelogues, min kien jiġi Malta u jikteb dwar dak li jara, bosta drabi l-istrumenti Maltin kienu parti minn dan il-kuntest, kien hemm referenza diretta. U jaraw l-oġġett ġenwin kif kien, awtentiku, mhux għat-turist. Preċiżament, u żgur. Jiġifieri kienet mużika li tindaqq. għall-Maltin. Bħal ma l-għana llum għad għandu dik id-dinamika, jiġifieri ovvjament isiru diversi tentattivi, ħafna minnhom pożittivi, fejn l-għana tiġi esportata mhux biss barra minn Malta imma anki f'kuntest usa' ta' festival pereżempju, imma bla dubju illi l-palk awtentiku Ta' l-għana illum huwa l-ħanut tax-xorb, il-Ħadd filgħodu, jew ta' Ġanna Baħar iż-Żejtun, jew għand iż-Żubina l-Pietà u ħafna oħrajn fejn inti qed tara l-għana fix-xenografija tiegħu awtentiku. Awtentiku, jiġifieri dak eżatt. Baqa' jżomm dik il-linja ħajja. Eżattament. Mill-antik għal-lum. U s-sabiħa hi li l-udjenza huma d-dilettanti. Sewwa, jiġifieri hija dinamika differenti minn meta inti għandek kunċert fi pjazza. jew inkella f'kuntest ta' festival tal-mużika fejn il-pubbliku huwa anomalu, jista' jkun min ikun. Mħallat. Ħafna drabi l-għannejja l-kitarristi jaqafu l-udjenza u ma l-ħbib tagħhom, il-familja tagħhom, ekku. Mhm. Issa, vizavi l-mistoqsija tiegħek Charles, hawnhekk naħseb huwa ċar ħafna illi bla dubju il- kuntest tal-istrumenti Maltin, iż-żaqq, iż-żummara, il-flejguta, it-tambur, iż-żafżafa, fl-imgħoddi kienu isbaħ għax kienu għadhom ħajjin. Aħna lħaqnihom li kienu ġa pratikament estinti. U sar tentattiv nittama pożittiv f'dan l-aħħar xar snin b'xorti tajba jiena kont protagonist tal-moviment. Wieħed mill-imbuttajt sewwa naħseb. Illi Erġajna introduċejna dawn l-istrumenti fil-soċjetà Maltija u anki fuq il-palk internazzjonali bħala identità ta' wirt Malti fil-mużika. Iżda inbidlet xi ħaġa importanti ħafna li tajjeb inkunu konxji minnha din, dawn l-istrumenti qatt ma kienu jindaqqu fuq palk qabel, kienu jindaqqu fit-triq. Issa f'daqqa waħda qed indoqquhom fuq il-palk. U tiskanta. Dimix plus, ġiviri, f'dal kas, għal-kem kena bżon namlu ek, naħseb. Ija. Sta tara mizzewx naħat. Tara mizzewx naħat. Bla dubju li hija differenti. Eh. Ġifiri waqt li l-ħammarun, per eżempju, l-axħar daqqaq ta' zaqq, eh. għamel ħajtu kollu jdoq melodija wahda, għax għat maħass il-ħtiġa u għat forsi ma kellu bżon jestendi repertorju għax kien idoq F'xi pjazza, fi triq, fuq xi għatba, in-nies, il-pubbliku ma kienx pubbliku bilqiegħda qed jisma' programm, kien jiġi jissemma' għal ftit sekondi. Bħal daqaqa ta' triq. Eżattament. F'daqqa waħda, meta jiena nsiefer b'nafra u ndoqqu f'palk Malta barra minn Malta, f'daqqa waħda kemm ħaddu mid-doqq l-istess biċċa. Sewwa allura tinduna illi trid taddatta għal kuntest ġdid li għandek. Dak huwa l-vantaġġ tal-lum. Anka l-fatt li elevajt fuq il-palk meta semmi li l-istrumenti folkloristiċi tagħna issa iktar issibhom fil-palk milli kombinazzjoni tgħaddi minn raħal fil-festi tal-midu tara xi xrokna li xi ħadd jagħmilha minn jeddu. Eh, elevajtu fl-istess dak huwa l-vantaġġ. Elevajtu tajtu ċerta distinzjoni u krettu u għarfien. Eh, mill-banda l-oħra tliftu Eh, mill-qafas autentiku tiegħu. U x'taħseb li ġralu, għal ġralu hekk, għax isummu wara l-gwerra law. Il-gwerra neħħiet il-burdata mużikali ta' dal-pajjiż hawn fil-raħħala. Ovvjament ikun hemm diversi raġunijiet, imma wieħed minnhom u for naħseb huwa l-iktar wieħed eh, sinifikanti, inħoss illi peress li dawn l-istrumenti kienu dejjem fit-territorju tal-bdiewa tar-raħħala f'kuntest ta' kolonja mm. fejn tritu matriċ Eżattament, dejjem separat il-klassi u il-bidwi għax kien ukoll limitat intellettualment sewwa bizmin beda jistħi minn dak li għandu u jipprova jaddotta jiddakkar minn oħra. Eh. Eh, huwa huwa fenomenu li nsibuh f'diversi kolonji U huwa, hija r-raġuni għalfejn, irridu u ma rridux, imma naħseb wieħed mir-raġunijiet għalfejn ħafna familji kienu, u forsi għadhom, ikellmu t-tfal tagħhom bl-Ingliż. Eh? Ehm, ġejja minn hemm, għax inti ħa tadotta lingwa. Ta' dak li fajnejk jidher aħjar. Ta' dak li fajnejk. Mela, ehm, eżempju ċarissimu ta' dal-fenomenu huwa l-fatt illi fis-sebgħinijiet kien hawn diversi Boy Scouts Maltin idoqqu l-backpipe Skoċċiża, imma ħadd ma wera l-ebda interess fiż-żaq, dana fuq għax. Iż-żaq Maltin, iż-żaq Maltin. Il-backpipe hija iż-żaq Skoċċiża. Ah, eżattament. Dana fuq fiċ-ċerta għax hemm eh, artiklu paper fil-fatt li ġiet ippubblikata fil-Galpin Society Journal fis-sebajnijiet ta' żewġ etnomużikologi Ingliżi li jiddokumentaw tajjeb ħafna b'xorti tajba ż-żaqq Maltija fejn jgħidu illi Malta hawn madwar ħames daqqaqa ta' żaqq, wieħed minnhom it-Toni Kakija tal-Ħammarun li huwa verament daqqaq tajjeb. Bħal li semmejt inti kien wieħed mill-aħħar. U minkejja li Malta hawn ħafna Boy Scouts Ħadd miż-żgħażagħ mhu qiegħed idoqq iż-żaqq Maltija. Qegħdin idoqqu il-backpap Skoċċiża. Ehm, iġifieri għaddiet minn proċess ta' estinzjoni naturali minn banda, naturali. Anki konxja minħabba l-klassi li bdejt issemmi. Eżattament. Kienet anki konxja imma mhux muġrat isu kombinazzjoni imma soċjetà li bħal di tal-Boy Scouts, ġmina dawn huma movimenti eh, li fihom xi tfaħħar biss. Imma mill-banda l-oħra, Eh, ħadd ma ħass li jkun scouter Malti, ħanajdulu hekk. Eh, eżattament. Hija permessa fil-moviment internazzjonali. Efem, il-Boy Scouts ovvjament jibqgħu doq il-Boy Scouts il-backpipe skoċċiża għax dik hija simbolu biex ngħidlek ta' moviment internazzjonali. Biss eh, illum jiġu hekk id-differenzi hawnhekk li illum ikolli diversi kuntatti jien ma' min idoq il-backpipe skoċċiża f'ambjent ta' Boy Scouts illi jiġi jistaqsini u jixtieq fuq iż-żaqq. Xi ħaġa li qabel ma kienx tiġri. Jiġifieri dik illi kellna nieqsa illi. L-arfin tagħna ta' dak li hu tagħna. Għax ovvjament ma jimportax li ndoqqu strumenti oħra, anzi jalla, sewwa jiena kibirt indoqq il-pjanu. Imma tajjeb ukoll illi jkun hemm kuxjenza għal dak li utana u għal inqas nkunu konxi minnu u nistgħu nippreżentawh eh, qudiem id-dinja kif jagħmlu pajjiżi oħra. Dik is-sens ta' identità li wieħed dejjem ifittex anke fil-mużika. Qabel ma naqbdu tru foħra dwar dan is-suġġett naħseb li jkun aħjar jekk inkomplu nisimgħu lil Ruben Zara jitkellem ma' Charles Schwireb f'dan recording mill-2008. Din li ġej jissejja it-tieni silta minn tlieta illi nixtieq nislet minn dik l-intervista. Issa meta ssemmi l-imgħoddi inti ġbartu malajr bħala strument. U nsemmu wkoll dak li hu llum. Qabel ma ngħaddu għal-lum, għax għandi f'moħħi li nsaqsik fuq il-kompożizzjonijiet l-Maltija l-iktar waħda li forsi ġiet esplojtjata. Ejja ngħaddu għaliha mill-ewwel għax issa webbilna ssemmiha għax għandi xi ħaġa oħra f'moħħi. Malta, meta ssemmi mużika Maltija, tiġi f'moħħok il-Maltija, l-are. Sewa. Eh, ovvjament, l-kompożituri Maltin li għamlu isem, eh, bħal Charles Camilleri jiġi f'moħħi, per eżempju, bħalissa ġew Vella ieħor jiġi f'moħħi. Zgur eh, li daw għarfu fi żmien abbastanza issa 20 ta' snin ilu li kien hemm xi ħaġa x'tiġbor mill-folklor Malti, mill-identità Maltija, forsi moviment postkolonjali wkoll dak kien, żmien l-Indipendenza, li qalu eħe, aħna identifikajna di u daw stwew bħala strument ukoll biex iwasslu għal dik il-klassi li ma xtaqitx tidentifika mal-mużika nattiva. U għalhekk daqqa waħda ingħata ċertu prestiġju forsi lil dik it-tip ta' mużika. Imma Nerġa' ngħid, il-Maltija hi l-iktar waħda naħseb popolari li ġiet esplojtjata, u vera. Iva, il-Maltija huwa każ. Fl-istrumenti tagħha. Fl-aspett melodiku, mhm. ġifieri tal-Maltija. Orkestrali. Eżattament, eżattament. L-ewwel dak li għamel Charles Camilleri oħrajn bħalu kien eh, pass validu ħafna u importanti għax kien l-ewwel darba eh, l-ewwel perjodu biex ngħidlek fejn kompożituri lokali minn flok iħarsu lejn eh, l-eżempju il-formula taljana ta' Verdi u oħrajn. Kif kienu jagħmlu ħafna kompożituri reliġjużi per eżempju, snin li għaddew. Ekku, ekku. Ehm, bdew neħarsu lejn materjal folkloristiku Malti biex jużawh bħala materja prima għal kompożizzjonijiet sinfoniċi. Xi ħaġa, fenomenu li ġara f'ħafna pajjiżi u biex ngħid hekk Charles Camilleri kien jgħad jimxi fuq il-passi ta' kompożituri oħrajn bħal Bela Bartok, Stravinsky li għamlu l-istess operazzjoni. Hija importanti ħafna u hija parti mill-moviment ta' nazzjonaliżmu. fejn inti qed taqbad elementi lokali u tippreżenthom fuq palk internazzjonali. Ehm, Il-Maltija ehm, illi illum ħadet il-reputazzjoni tal-zifna nazzjonali, fil-fatt il-mużika eh, huwa minn wet li ġej minn court dance, illi dana kien oriġinarjament jinzifen in Eh, Rati tar-rejiet. Fil-kunt, fil-palazz. Fil-palazz. Fi żmien tagħna, fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, illi bdew jisfnuha fil-karnival bil-kostum tal-bidwi tar-raħal. Dak kien. Eh, ġifieri ma kienx tar-raħala fl-oriġinal tagħha. Ġifieri l-ebda raħala fl-ebda raħal Malti ma zifnu l-Maltija. Peress li llum ħadet din ir-reputazzjoni nistgħu nqisuha nibqgħu nqisuha bħala żifna żifna Maltija, iżda importanti li nkunu konxji. Li mhijiex preċiżament dak li qed ngħidula li hi. Eżattament, għax ġifieri issa fil-fatt aħna ir-repertorju ta' żfin Malti huwa limitat ħafna. Jiena tlieta nista' identifika bħala żfin li nistgħu nsejħulu Malti b'daqsxejn ta' immaġinazzjoni. L-iktar waħda biex ngħidlek il-favorita tiegħi ħanajtek hija l-parata. li ġabuha wkoll il-kavarrili magħhom, imma hija prototip ta' sword dance illi insibuha f'diversi pajjiżi sabiħ li Malta għandna wkoll dan il-ġeneru ta' sword dance, ġifieri illi qed tirrappreżenta kunflitt fil-każ tagħna bejn it-Torok, l-Ottomani u l-Kavallieri. Qegħdin jużaw xwabel tal-injam sewwa bħalma f'pajjiżi oħrajn bħal Sqallija u Sardinja jużaw clubs. Xu reenactment. Huwa tip ta' reenactment huwa mock battle sewwa hemm il-preżenza wkoll ta' Malta li fil-fatt hija l-Spring Bride. F'ħafna sfin ieħor issib din it-tfajla żgħira, tfajla tifla. Tifla tar-rebbija. Ili hija l-prize. Il-ħajja ta' quddiem. Eżattament. Hija wkoll żifna eh, seasonal. Tiġi fil-karnival, fir-rebbija. Jiġifieri hemm ħafna elementi li jorbtu l-parata ma' sort dans fil-antropoloġija biex ngħidlek tal-Mediterran. Ehm, u mbagħad għandna il-kummittiva, l-arblu biż-żigarelli fejn. Eżattament, eh. illi wkoll huwa ġej minn Sqallija sewwa u għandna l-Maltija. Dawk għanna, tlieta. Mhux bħal flamenko, per eżempju, fejn għandhom repertorju li baqgħu jinvestu fih sewa jew it-tango, ġifiri ħafna drabi Malta namlu forsi żball illi inpoġġu il-kultura tagħna ta' ċertu oqsma ma' dik ta' pajjiżi oħrajn. Diffiċli ħafna li tadotta l-istess yardstick li hemm fit-tango għasfin Malti. Il-kobor tal-pajjiż huwa ġa xieda li li flokal żgħir kollok ftit. Minna l-oħra kollok ħafna. Minna l-oħra il-ftit li għandna huwa tagħna. Ġifieri ma jfissirx. Identifikana. Ġifieri huwa da. U mhux biss nkunu konxi minnu ma sabiħ li jiġi preżentat b'mod awtentiku. Mm. Jina l-autentiċità Charles nemmen ħafna fija u għalhekk il-proġetti li nagħmel kollha nipprova insostnihom b'ħafna riċerka biex ma jkunx ma tkunx operazzjoni superfiċjali imma tkun beruq f'riċerka u f'awtentiċità. Naħseb li tajjeb nifqu ftit minn din l-intervista issa u nisimgħu lill-grupp Nafra immexxi minn Ruben Zara jinterpretaw il-mużika tal-parata bażi ta' Il-parata, kif interpretata mill-grupp Malti Nafra fis-CD li akkumpanja l-ktib A Guide to uh, Maltese Folk Music ta' Ruben Zara, ippubblikat mill-PBS fl-2006. Is-suġġett tal-awtentiċità billi kien anke qiegħed jitkellem dwaru eh, Ruben Zara qabel ma smajna anke din is-silta mużikali huwa wieħed kumplessu li dwaru saru ħafna studji akademiċi. Naħseb li mhux lok li nidħlu fuq dawn waqt il-programm tal-lum. Però nixtieq nesplora ftit dan il-kunċett eh, miegħek li qed tisma' dan il-programm bħalissa billi flimkien Nisimgħu żewġ verżjonijiet ta' dik il-melodija marbuta ma' żfin tradizzjonali Malti li tkellem dwaru Ruben Zahra f'dik l-intervista mill-2008 li konna qed nisimgħu eh, ftit ilu. U qed nirreferi hawnhekk għall-Maltija. Se nibda bil-verżjoni tal-Maltija li ħarġet fuq diska ta' tikketta Malta Disk u li dwara tkellimna f'edizzjoni preċedenti ta' Noti Memorabli. Pawlu Tanti mal-Orkestra ta' Spiru Zammit u l-verżjoni tagħhom tal-Maltija mill-1968 bil-kliem ta' Albert Cassola. Fil-kuntest ta' diskussjoni dwar l-awtentiċità, isimgħu naqra din il-verżjoni ta' din l-istess melodija storika tant popolari il-Maltija kif interpretata minn sestett ta' mużiċisti f'kuntest ta' strumenti elettriċi f'arranġament ta' Paul Abela. Dan huwa recording live minn Settembru tal-2014 waqt kunċert li kien sar f'Smart City, il-Kalkara. L-arranġament ta' Don Paula Bella l-sistet elettriku emmek ta' il-Maltija. Il-qofol ta' din is-sensiela huwa li nsibu evidenza storika li minna nesploraw il-mużika Maltija jew il-mużika f'Malta fi sfond storjografiku. L-iskop ta' din is-sensiela ta' noti memorabbli mhux li noffru storja tal-mużika f'Malta. L-anewlini huwa li nesploraw dokumenti storiċi li jistgħu jgħinuna niftakru u nifmu aħjar mumenti tassew straordinarji mill-imoddi tal-mużika f'Malta. U dan mingħajr ma neċessarjament nipprovaw ninsġu xi ġrajja strutturata b'xi mod jew ieħor. U allura se nerġa' ndura l-intervista li Charles Schwereb kien għamel lil Ruben Zara biex minn hemm nieħdu spunt tal-aħħar dwar aspett relatat ma' dan li kellna sissa fil-programm tal-lum. Il-kompożitur Malti kontemporanju e, għandu l-kuraġġ jidħol iżjed f'din it-triq jew di bħal l-att ta' mużika folkloristika tagħna huwa hija limitata di triq ma tantx ittih versatilità. Sewwa, ovvjament wieħed irid jibbaża r-risposta fuq dak li qed iseħħ, sewwa. Jiena pożittiv ħafna fuq dil-ħaġa, għandi ċertu ottimiżmu, Charles. U nieħu pjaċir. Wara ħares li għax ma tkunx pionier. U nieħu pjaċir ħafna meta nara elementi anki żgħar ta' mużika Maltija jew strumenti Maltin Deħlin f'elementi pop, f'elementi ta' kanzunetta Maltija, meta nara il-lingwa Maltija tiġi utilizzata b'mod sabiħ, dal-aħħar ħareġ grupp il-Brikkuni pereżempju illi għandi ħafna fiduċja fihom insomma din joħorġu kanzunetti b'element ġdid imma b'awtentiċità lokali. Dal-aħħar ukoll sena ilu, sena ilu fil-fatt il-kanzunetta li rebħet l-għanni tal-poplu hija l-kanzunetta ta' Augusto Cardinale tkanta Ġuli Pomorski u għandha elementi Maltin, eh, mhux biss fil-lingwa imma fir-ritmu, fil-melodija. Tal-festa Maltija, ħsejjes tal-festi Mediterrani. Eh, ħsejjes anki melodija tema meħuda mill-taqbila Monġjonġjonġella, huma operazzjonijiet interessanti illi kif tismagħhom l-ewwel qed mal-ewwel tarafhom li huma Maltin. Ġifir hemm xi ħaġa fir-ritmu, fil-melodija li narfuhom aħna sewwa, mm. speċjalment min ikun maġun fil-kultura Maltija. U nieħu pjaċir ukoll li dawn jiġu preżentati mhux bħala bħala kanzunetta f'kuntest konvenzjonali. Jew ġo vetrina. Ġo vetrina tal-mużew, jew bħala xi ħaġa biex jifmuni s-semmija ta' Zeppu Grezz ta' Wenzu Grozi, eh, eh. dak għandu postu wkoll, sewwa dak huwa l-mużew tal-folklor. Imma bħala xi ħaġa friska. Tal-lum. Bħala xi ħaġa ġdida, bħala xi ħaġa tal-lum. Jien ma nibżax mill-kontaminazzjoni illi ikun hemm taħlit bejn elementi tradizzjonali u elementi ġodda il-puristi forsi ma jaqblux miegħi. Imma jiena nemmen ħafna illi jekk Inridu nrawmu din l-identità fis-soċjetà Maltija, irridu ninvestu fiż-żgħar fit-tfal, fl-iskejjel, biex jikbru għall-inqas japprezzaw huma konxji li teżisti din il-mużika. Biex meta jsifru barra minn Malta u xi ħadd jistaqsihom għandkom mużika Maltija minflok jgħidulhom le, jew ma nafx, jew għandna biss l-għana, ikunu konxji għall-inqas li hemm it-tambur, iż-żaqq, iż-żafżafa, ż-żummara, l-flejguta, u jkunu rawhom. Minn din l-aħħar silta ta' Ruben Zara jitkellem waqt il-programm li sbaħ li moddi ta' Tal Xwiereb mill-2008 se nieħu żewġ suġġerimenti biex eh, inkomplu l-kumplament tal-programm Noti Memorabbli għallum. Għadna kemm smajna lil Ruben Zara jsemmi kanzunetta miktuba minn Augusto Cardinali fl-2005 kantata minn Julie Pomorski. Din jisimha żewġ qaqiet. Il-vuċi ta' Julie Pomorski u l-kanzunetta ta' Augusto Cardinali żewġ qaqiet li biha rebħu l-anja tal-poplu fl-2005. Importanti li barra li nevalwaw il-passat u nifmu ftit ġara fl-imoddi, nieħdu wkoll ftit tal-ħin biex napprezzaw x'qed jiġri bħalissa. Illum dan se nagħmluh billi nagħtu ħarsa ħafifa lejn fejn wasal il-grupp Brikkuni li semma Ruben Zara waqt l-intervista li għamillu Charles Xwiereb fl-2008. Se nibda bl-ewwel silta mill-ewwel album tal-grupp Brikkuni li kien Kuntrabanda. Dan kien ħareġ fl-2008. Din jisimha Fil-Bar ta' Taħt il-Knisja. mill-ewwel album tagħhom Kuntrabanda mill-2008. It-tieni album ħareġ eh, erba' snin wara u jismu Trabok. F'dan l-album insibu s-sil tal-uffiċċju li bija l-Birkuni kienu rebħu l-għanja tal-poplu fl-2008. Imma minnu għażil din li jisima il-maħbuba l-midruba mek mela mill-album Trabok li kien it-tieni wieħed minant il-Brikkuni. It-tielet album tagħhom ħareġ fl-2016, dan it-tielet album tal-brikkuni jismu Rubalkali. Differenti mill-ewwel żewġ album sew bħala temi tal-kanzunetti kif ukoll mużikalment. Dan huwa msemmi għad-deżert li jinstab fil-Peninsula Arbija u f'ċertu sens xottu vast bħalu. Il-vuċi ta' Mario Vella u l-kanzunetta tiegħu 10 snin kif interpretata mill-Brikkuni fit-tielet album tagħhom. Vell huwa preżenza konsistenti fil-proġetti kollha tal-Brikkuni u din toħroġ ċara mir-raba' album tagħhom li huwa wkoll l-aktar wieħed riċenti. Il-ħajja l-mewt in-nisa ħareġ fl-2020 u jagħti xhieda tal-versatilità tal-Brikkuni. Minnu se nisimgħu il-lupu ma jibdilx il-pil. U bil-lup hu ma jibdilx il-pil tal-Brikkuni mill-aktar album riċenti tagħhom, il-ħajja l-mewt nisa, nieqfu hawn għan-noti memorabbli tal-lum. Jiena nittama li jekk qed issegwi dawn il-programmi mod regulari qed tibda tara sew x'qed nipprovaw nagħmlu hawn. Qed naraw bil-mod x'inhuma dawk l-elementi tal-mużika Maltija, dawk l-aspetti tal-mużika f'Malta li se nibqgħu niftakru meta jgerbu snin U bik ġejna fit tmim id-disa programm fis-sensiela ta' noti memorabbli flimkien miegħi Tony Sant. In-noti memorabbli tal-lum kienu marbuta kollha minn intervista li Charles Schwireb għamel lil Ruben Zara fl-2008. Kontribuzzjonijiet mużikali minn Paolo Tanti u l-Orkestra ta' Spiru Zammit, Paula Bela, Julie Pomorski u Augusto Cardinali u l-Birkuni. Noti Memorabbli huwa produzzjoni ta' l-M3P Foundation għal Campus FM. Dan il-programm jixxandar fuq dan l-istazzjon kull narta tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni narta tlieta fl-erba' nofs ta' wara nofsinhar.